Uh... خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه masu sauraro 'Asalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malaminmu a dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke ke jami'ar bayar a nan kano a yau muna asabar 18 ga watan safar shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2013 kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambobin waya kamar haka wato uku shida 0700 hudu daya hudu biyar biyar sifili bakwai uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma sufuli bakwai sufuli ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu bakwai ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na gizo wato fatoyi rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato fatoyi rahama at facebook.com akarmakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ta'ala a cikin littafin sa mai girma yana fada inda yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim ubangiji ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku wuce gaban Allah da manzansa kuma ku ji tsoron Allah lalle Allah mai ji ne kuma masani wannan aya Allah ta'ala yana kiran muminai da sunansu ko da sifar su ta tafi kowace sifa daraja da tsada da martaba ita ce sifa ta imani ubangiji ta ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da imani shine yadda da ɗayantakar ubangiji ta ala ta fuskar ayyukansa yadda da ɗayantakarsa ta fuskar ibada wato bautarsa shi kadai da kuma yarda da sifofinsa maɗaukaka da kuma sunayensa mafiya kyau Allah ta'ala ya kira minai da wannan suna don ya nuna musu mahimmancin dokar da zai ba su ubangiji ta'ala yana wannan ya kira minai da sunansu na imani da sifarsu ta imani ce ya ayyuhan lazina amanu don nuna musu girman abinda za a kirawo su zuwa gare shi sannan kuma a nuna musu abinda za a kirawo su zuwa gare shi wani bangare ne na imaninsu bangare ne na sifar imani da suka siffanta da ita abdullahi dan masul yana cewa duk sanda ka ji Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu to ka kasa kunnuwanka imma dai ya kasance umarni ne Allah ta'ala zai umarce ka da shi ko kuma wani hani ne da Allah ta'ala zai hana ka na haka ubangiji ta'ala ya kira muminai da wannan sifa ce ya ayyuhan da zina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku wuce gaban Allah da manzansa A takaddun a larabci shine ka wuce gaban mutum yayin da kuke tafiya kai kana gaba shi yana baya wato ka mayar da shi a bayanka nan kuma abinda ake nufi da wucewa gaban Allah da manzansa shine yin wani aiki ko faɗar wata magana ko ce wani ƙudiri a zuciya wanda babu umarnin Allah babu umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama a kansa ko kuma ka ce ya saba wa umarnin Allah da na manzonsa ubangiji ta'ala yana cewa kada mu kada mu mu'minai mu wuce gaban Allah kada kuma mu wuce gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama ma'ana dukkan wani abin da za mu aikata to wajibi ne ya kasance mun saurari hukuncin Allah da hukuncin manzo sallallahu alaihi wa sallama akan wannan abin da za mu aikata kada mu yi garaje kada mu yi kuskure kada mu yi gaggawa wajen daukan wani abu a matsayin addini ko a matsayin wata aƙida da za mu ƙudurce a mu ba tare da mun tuntuɓi abinda Allah ta'ala ya faɗa ba a cikin littafinsa game da wannan abu ko kuma ba tare da mun ji hukuncin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da wannan abu ba mu sani cewa <clears throat> dukkan wani abin da yake shari'a ce dukkan wani abin da yake ibada ce dukkan wani abin da yake abu ne da zamu kusanci Allah da shi abu ne da zamu nemi sakamako a wajen Allah da shi dukkan abin da yake abu ne da zamu ce zai kai mu ga aljanna ko kuma zai nisanta mu daga shiga wuta ko zai sanya mu mu kasance cikin masoya Allah ta'ala cikin waliyansa to wannan abun ba zai taba samuwa ba sai idan ya kasance umarni ne daga Allah umarni ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka wannan doka ce ubangiji ta'ala yake bawa mu'minai a matsayinsu na waɗanda suka yi imani da shi suka yarda da shari'arsa suka yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama doka ce Allah ta'ala yake ba su kan cewa kada su kuskura su aikata wani aiki da sunan ibada da sunan addini da sunan bautar Allah ba tare da sun san hukuncin Allah ta'ala akan wannan abin ba shine abinda al ga'zali al rahimahullahu ta'ala yake cewa yana daga cikin ilimin mukan da suke fardul ayin wato furudul ayan ne farali ne wanda yake akan kowane mutum ya san hukuncin Allah akan abin da yake wajibi a kansa ya san hukuncin Allah akan abin da zai aikata ko zai bari shi yasa mai abdurrahman al-akhbari mai littafin al-akhbari yake faɗa a cikin littafinsa cewa ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai halatta ga mutum ya aikata wani aiki ba har sai lokacin da ya san hukuncin Allah akan wannan ashe kaga wajibi ne akan kowane musulmi ya yi kokarin ya nemi sanin hukunce hukuncin Allah dangane da abin da yake na ibada ba a san mutum ya rika yin gaba gadi ko ya rika gaban kansa ko ya rika aiki da ra'ayinsa da shi zai rika bautar Allah ko kuma ya ce a'a zai rika duba kawai abin da ya ga ana yi shi ne kawai zai ɗauka a matsayin bautar Allah addinin Allah ya wuce wasa addinin Allah ya wuce ka ce a gurin jama'a kawai zaka kawai koyi abin da yake addini abin da ake bukata shine ka san hukuncin Allah akan wannan abu kasan san abin da Allah ta'ala ya ce ka yi a kan kowane abu da za ka yi a shekaga wajibi ne ga wanda bai sani bai ya yi tambaya shi ya sa ubangiji ta'ala ya umarci muminai da su yi tambaya su tambayi masana a kan abin da duk ba su sani ba su ce fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota sani idan ku ba ku sani ba hakanan ubangiji ta'ala ce wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka kuskura ka bibiyi abinda ba ka da ilimi a kansa ka sani inna sam'a wal basara wal fu'ada da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan ababen tambaya ne a gurin Allah wato sai an tambaye ka Allah ta'ala ya tambaye ka game da abin da ka dorar ko abin da ka ji ka yayata da sunan da sunan addini ko da sunan ibada ko da sunan wata aqida sai kaga wajibi ne ga musulmi wajibi ne ga musulmi yayi tambaya akan abin da duk bai sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ala ala yas'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'u al su'al me ya hana ba za su yi tambaya ba idan ba su sani ba ai maganin jahilci shine ita ce tambaya saboda haka duk mutumin da bai sani ba idan yayi tambaya to babu shakka ya dauko hanyar ya sani shi yasa ubangiji ta'ala ya ladabtar da mu'minai da wannan ladabi ce ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku wuce gaba gaban Allah da manzansa wato kada ku yi gaban kanku cikin sha'anin addini ku tsaya ga da'ar Allah da da'ar manzo sallallahu alaihi wa sallama shi yasa zamu ga musulmin farko sun tarbiyantu da wannan tarbiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyance su akanta har ya kasance wani lokaci ma idan an yi musu tambaya game da abin da suna da yaƙini ko suna da ilimi a kansa amma suna jin tsoron ko wani abu na shari'a ya sauka ya canza wannan ilimi nasu ko wani abu ya canza wannan abin da suka sani daga yadda suka san shi to sai su ce Allahu wa rasuluhu alam shi yasa zo a cikin hadisin Abu Bakr Nufay ibn al-Harith yake cewa a hudubar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi ta ban kwana hudubar sa ta Hajjatul Wada' inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sahabbansa cewa wane gari ne wannan kuke ciki sun san a garin makka suke amma suka ce allahu wa rasuluhu alam ya ce wane wata kuke ciki sun san watan da suke ciki zulhijja ne amma suka ce allahu wa rasuluhu alam suka ce a wace rana suke ciki sun san ranar da suke ciki ta ce rana ce ranar ranar ranar arfa ce amma dai duk da haka suka ce Allahu wa rasuluhu alam domin suka ce ba su sani ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai ambaci garin da wani suna ba wanda suka sani ba ko zai kirawo wannan watan da wani suna ba sunan shi da suka sani zai shijja ba ko zai kira wannan ranar da wani suna ba ranar ba sunan da suka santa da shi ranar arfa ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a garin makka ke ba a cikin watan zulhijja a wannan rana ta arfa to haka sahabbai suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya tambaye su abinda ba su da ilimi a kansa ko kuma ma suke da ilimi amma ba su da yaƙini ko wani abu na canji ya faru to sukan ce Allahu wa rasuluhu alam shi kaga ba daidai bane a matsayin ka na musulmi a matsayin ka na mumini a ce kana yin abu da sunan addini ba tare da katin tuntubi ko kuma ba tare da kasan hukuncin Allah game da wannan abun ba ba tare da katin tuntubi ka mai Allah ta'ala ya faɗa dangane da wannan abun ba menene hukuncin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yayi dangane da wannan abun ba shi wannan kalubale ne akan kowane musulmi ya tashi ya nemi ilimi ya san addinin sa ya san abin da yake bautawa Allah da shi ya san cewa kuma yana bautawa Allah ne ala basira a bisa basira babu wani addinin da ya hana musu da ya hana ƴaƴansa su zauna cikin jahilci suna yin abu da ka kamar addinin musulunci dini ne da ake bukatar ya zama na kana yin sa bisa basira kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana Allah ya ce annabi ka ce wannan ita ce ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basira amma akan hujja akan hujja shi yasa Allah ta'ala yake gayawa waɗanda suke ja da annabi sallallahu alaihi wasallama suke fada da musulunci ki qul hatu burhanakum ku kawo hujjojinku qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojinku inda gaske kuke hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun qul falillahi alhujjatul baliga. falau sha'a la Allah ta'ala ce hal kun min ilmin kuna da wani ilimi ne akan abinda kuka dage akan safa tukhrijuhu lana ka gaya musu kuna da wani ilimi ne akan wannan abin da kuka dage akan sa ku fito mana da shi wannan ilimin in tattabi'una illa zanna ce a abinda kawai kuke bi shaci fadi zato kawai kuke kansa amma ba kan ilimi ba kan hujja ba wani in antum illa takhrusun kuma ba komai kuke kai ba face shaci faɗi ce qul falillahi alhujjatul kace isasshiyar hujja isasshiyar hujja mai gamsarwa ta Allah ce saboda ka shi addini ne da aka gina shi akan hujja addini ne da aka gina shi akan ilimi kuma haka ake so ƴaƴansa su kasance inda a ce a komai muna gina tafiyar mu akan ilimi to babu shakka irin matsalolin da muke fuskanta ta fuskar addini ta fuskar rayuwa ta fuskar zamantakewa ta ba mu fuskance su ba sakin al'amura ko sakin ilimi da muka yi shi yasa al'amuran mu suke gwalgwalewa suke lalacewa don haka wajibi ne akan mu mu tashi mu nemi ilimi akan dukkan abin da muke yi mu san cewa muna yin abin da muke yi ne ala basira ubangiji ta'ala bai toshe maka kofa ba sannan ubangiji ta'ala ya maka ya maka hanyoyi wato ya baka hanyoyi daban-daban wanda zaka nemi wannan ilimi da su idan kai watsi da jinka da ganinka da hankalin da Allah ta'ala ya baka baka nemi ilimi da su ba to abu shakka ubangiji ta'ala zai tsiye kara na gobe kiyama ya maka tambaya akan dalilin da ya sa ka watsar da waɗannan kafofi na ilimi baka amfana da su ba shine ma'anar faɗar Allah ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ba mu dacewa amin sun ma'amin a tambaya ta farko tana cewa shin ya halatta mutum ya yi wani aikin lada ya ce allah ya baiwa iyayensa lada to akwai abubuwa da musulunci ya yadda cewa za ka iya yi wa mamaci ko da kuwa bayan ya koma ga allah ne za ka iya yi masa wato bayan wancan hadisi na abu huraira hadisi sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tal idza matal insan ko idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas sadaqatin jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw amalin salihin yad'u lahu aw waladin salihin yad'u lahu wato baya ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu ko ya mutu to dukkan sa sun dakata ayyukansa sun dakata aikinsa zai tsaya cik sai abubuwa guda uku shine annabi sallallahu alaihi jariya wata sadaka da yayi mai gudana wace amfanin ta yake ci gaba to shi ma ladan su zai ci gaba da dorewa aw ilimin yuntafa'u bihi ko kuma ya bar wani ilimi da ake amfanuwa da shi to shi ma zai ci gaba da amfanuwa da ladan wannan ilimi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma wani yaro na kwarai da yawa tarbiya wanda zai rika yi masa addu'a to baya ga waɗannan mun samu nasus da suka zo suke nuna cewa akwai wani abin da mutum zai iya yi wa iyayensa waɗanda suka rasu kamar sadaka na siya tabbata kamar hadisun sa'adun na abi kas da ke cewa mahaifiyarsa ta rasu da niyyar za ta yi sadaka ba kamu ta yi ba zai iya yi mata annabi sallallahu ya yi mata sadaka yana kenan wanda ya riga koma ga Allah ana iya yin sadaka kuma sadakan nan ta tafi ta je ta same shi hakan akwai hajji shi ma ya zo cewa mutum ana iya wakiltarsa ko saboda ba zai iya yi ba ko kuma saboda rasuwa a yi masa hajji shi ma wannan nassi ya zo a kansa to irin waɗanda abubuwa da nassi ya zo a kansu to sai a yi togaciyarsu wato daga wancan hadisi sai ya zama na su ma sun shiga ƙarƙashin wanda ainihin mutum zai iya yi wa mahaifinsa wasu malamai sun taƙaita abin kan dan da mutum ya haifa wato ɗansa ne zai iya yi masa wani ba zai iya yi masa ba sai ɗansa saboda waladul rajuli min kasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan mutum yana daga cikin aikinsa wato danka da ka haifa wani bangare ne na aikin ka saboda haka in yayi maka sadaka za ta same ka saboda kamar kai kai ne da kanka saboda kai kai haife shi kuma kai ka tarbiyance shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwaladin salihin ya da'u lahu ko kuma yaro na kwarai ko da na kwarai wanda yake masa addu'a to ba ga waɗannan wasu malaman suna ganin akan waɗannan za a iya kiyasin wasu abubuwa wato za a iya kiyasin sallah mutum zai iya yin sallah da niyyar sallah ga kansa in ya gama kuma ya ce Allah ya kai lada ga wani nashi da ya rasu mahaifinsa ko mahaifiyarsa wasu malamai suna ganin ana iya yin kaka amma suna cewa tun farko idan mutum ya tashi niyyar sallar ba da sunan wani zai wato ba da niyyar wani zai sallar ba zai sallar ga niyyar kansa ne sai kuma ya gama ta tabbata ya ta zama sallah ce da yayi sannan kuma sai roki Allah ya kai ladan da wani wasu suna ganin mutum zai iya yin wannan wasu kuma suna cewa a tunda dai hadisin can da ce iza mata mu adam in kafa amaluhu ya nuna dan adam aikin sana dakatawa to ya kamata mu takaita irin waɗannan da abubuwa da nasu ya zo da su ƙwaro-ƙwaro saboda wannan babi ne na gaibi babin gaibi kuma ba a shigar da kiyasi a ciki wato ba a kwatance a cikin babi na gaibi abinda baka sani ba baka taɓa ganinsa ba to ba za ka iya kiyasi a cikinsa ba shi yasa suka ce a mutakaita akan abin da nassi ya zo da shi wanda kuma nassi bai zo da shi ba to zai shiga ƙarƙashin ah, zai shiga karkashin idza mata adam in a maluhu idan dan adam ya rasu aikinsa zai dakata saboda ka in har abu ne wanda nassi ya zo da shi baro baro to wannan ijma'in malamai sun yarda cewa idan mutum ya yi kamar sadaka zai isa ga mahaifansa idan kuma wanda kuma ya zo ba cikin nassi kamar karatun kur'ani kamar sallah misali kamar azumi to shi kuma wannan idan yayi idan mutum ya yi zai iya yin tawassuli da shi wajen yayi wa iyayensa addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya yafe musu kurakuransu ya sanya aljanna ce makomarsu na'am sai tambayar da ta fito daga muhibba ce malam da azumi mun tashi muna sahur ba mu sani ba ashe sallah ma ake yi a lokacin sai muka fahimci haka to sai na sha ruwa na ci gaba da azumi shi menene hukuncin azumi na kamar da muka sha faɗa a irin tambayoyi masu tambaya mai kama da wannan cewa idan mutum yana azumi lokacin sahur ya zaci cewa alfijir bai keto ba sai ya ci ko ya sha amma sa alfijir bai keto ba daga baya kuma ya gane cewa ai asbahi tayi yi alfijir ya keto to wannan babu komai a kansa matukar ba da gangan yayi ba yana sani a'a tsammani yake cewa dare ne ya ci abinci to ba a cewa sai ya rama ba a cewa sai ya rama saboda a hadisin Ali Hatim wanda yake cewa lokacin da Allah ta'ala da ya saukar da fadarsa fa kulu washrabu kulu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al sannan a atimu siyama ila ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir sannan kuma ku cika azumin ku zuwa dare ya ce sai muka zaci cewa wato suke cewa sai na ɗauki wasu wasu igiyoyi ko wani zare guda biyu ɗaya fari ɗaya baki na sa a ƙarƙashin fulona da tashi da daddare in ci in ci in ci in sha in ɗauko waɗannan zarurrukan guda biyu in duba in gaba na iya bambance tsakanin bakin da farin to sai in koma in ci gaba da ci da sha har sai da lokacin da gari ya yi sha haske sosai na gane cewa wannan fari ne wannan baki ne sannan na daina ci lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya masa cewa ba haka ake nufi ba abinda ake nufi inna ma huwa bayadul fajr min sawadil layl ana nufin hasken hudowa alfijar daga duhun dare to wanda shi ma sahabbai da yawa sun yi wannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ga abin da ake nufi amma kuma babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ɗaya daga cikin su cewa ya sake wannan azumin saboda yayi ne a tsammanin sa cewa haka ake nufi ko kuma yayi ne bisa kuskure to shi yasa ba a kama shi ba shi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ta ba abinda mutum ya yi da kuskure ba a kama shi hakanan wajen buɗe baki idan mutum yana tsammanin cewa rana ta faɗi domin bai ga alamar ta ba ko wani girgije ya rufe ta ko wata ƙura ta rufe ta ko wasu gine-gine sun kare wato inda zai ganta sai ya ci ko ya sha yana tsammanin ta faɗi kuma daga ba sai ta bayyana ba ta faɗi ba to shi ma wannan ba a cewa ya rama domin da ya tabbata da ta asma da take cewa mun ci abinci tsammaninmu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsammaninmu rana ta faɗi ashe ba ta faɗi ba daga ba muka ga ta fudu ko ba umarce mu da murama ba saboda haka idan mutum ya yi wannan yana zutan cewa alfijir ne bai keto ba sannan daga baya tabbatar ya keto ko ba a kira sallah ba sannan daga baya ya gane cewa an kira kawai kama ya sai ya ji ikama ko agogonsa ya yi latti bai san cewa agogonsa ya yi latti ba ya nuna masa karfe hudu alhalin karfe biyar ne ya ci daga ba kuma ya fahimci cewa an samu kuskure to wannan ba zai rama azuminsa ba azuminsa da ya yi yayi na wannan tambayar kuma ta ce malam wanda ba ya iya bambance tsakanin mazi da mani yaya hukuncinsa zai kasance to da yana daga cikin abin da a shimfiɗa muka yi bayanansa cewa lalle mutum ya yi ilimi ya je ya nemi sani yana daga cikin abubuwan da ake karantarwa tun a farko-farko da aka shiga babu tsarki ce menene maniyi menene maziyi menene kuma wadiyi ko a wannan membari namu na fatawa mun sha bayanin waɗannan abubuwa saboda haka hukuncin wannan shine ya je ya nemi ilimi ya je ya yi karatu ko ya yi tambaya a kan abin da bai sani ba a sanar da shi don ya zamo alamar sira saboda haka hukuncinsa da kake tambaya shine hukuncin wanda bai sani sani bai je ya sani hukuncinsa shine hukuncin wanda Allah ta'ala ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku je ku yi tambaya in har ba ku sani ba sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta abu mai bugun kasa sallah to bugun kasa haramun ne ko ma kace shirka ne da Allah domin mai bugun ƙasa da zai buga ƙasa ya gaya maka wani abu na gaibi ya ce ta hanyar wannan bugun ƙasar ya san wani abun da bai faru ba ya gaya maka zai faru ko wani abin da yake ɓoye shi ya nuna cewa ya san shi babu shakka wannan yana da awar tarayya da Allah ne cikin ilimin gaibi ilimin gaibi kuma Allah ta'ala ya kore tarayyar halittun sama da halittun ƙasa kakab tarayyar su da shi a cikinsa Allah ta'ala ya ce qul la ya'lamu al-ghaiba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kuma shu'ur ayyana yub'asun kace la ya'lamu man fis samawati wanda duk suke cikin sama kakaf mala'ikun da suke cikin sama kakaf wal ard da waɗanda duk suke ƙasa duk halittun da suke ƙasa Allah ce ba wanda ya san gaibi sai Allah ta'ala saboda haka Allah shi kadai ya san wannan sai qul innamal ghaibu lillah kace kadai ilimin gaibi na Allah ne haka Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda yake cikin surat yunus qul innamal ghaibu lillah kace lalle ilimin gaibi na Allah ne shi kadai shi yasa annabawa suka kore wa kansu ilimin gaibi kuma annabi no ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul al-ghaib wala aqulu inni malak zan ce muku ina da wato taskokin Allah na rahamarsa da arzikinsa suna gurina ba kuma bazan ce muku na san gaibu ba haka Allah ta'ala yake gaya mana annabi nuhu alaihi salam farkon manzanni na faɗa wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malak bazan ce kuma ni mala'ika bane hakanan Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya fada kamar yadda yake cikin kamar yadda yake cikin suratul an'am ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay ce musu ba zan gaya muku cewa taskokin ni'imar Allah da rahamarsa da arzikinsa suna gurina ba sannan ba zan ce muku na san gaibu ba sannan ba zan ce muku ni mala'ika ba ne in attabi'u illa ma yuha ilai kadai ni ina bin abin da aka yi min wahayi ne wato abin da aka sanar da shi shi nake sanar da ku abin da aka sanar da shi da ni shi nake aiki da shi haka nan a cikin suratul araf Allah ta'ala yana faɗa yana cewa qul la aqul qul la a'lam qul la aqul lakum قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إنا بشير ونذير لقوم يؤمنون الله تعالى يتكتشي السوء لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ban mallaka وكينا kaina wani amfani ko إلا ما شاء الله sha Allah ألا abinda Allah ya ga dama da na san gaibi da staksartu min alkhairi da na yawaita aikin alkhairi wa ma masani su kuma babu wani abu mai mara kyau mara daɗi da zai shafe ni in ana illa Naziru wa bashirun kuma yu'minun ni ba wani bane face mai albishir kuma mai gargadi ga mutanen da suke imani to waɗannan annabawan Allah ne zababbu amma gashi suna kore Allah ce su kore wa kansu ilimin gaibi saboda haka wanda kuma wanda duk zai yi da'awar ilimin gaibi babu shakka a nan ya yi tarayya da Allah kuma ya nuna fifikonsa akan annabawa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da wanda ya zo wa ɗan duba ya gaskata shi akan abin da yake fada to ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka hadisi yazo sahihi daga abdullahi dan mas'ud da imamu tabarani ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ataka hira aw arrafa fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda yazo boka ko dan duba arrafi shine dan duba mai buga kasa wanda zai ce ya ta hanyar taurari ya baka labarin wani abu na gaibi ko ya gaya maka sa'arka ko ya gaya maka arzikinka ka ko rashinka annabi ya ce duk wanda ya zo ma wannan ya gaskata abin da yake gaya masa to wannan ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam menene aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ta ina ya kafircewa alqur'ani ta ayoyin da muka karanta su yanzu waɗanda dukkaninsu suke kore ilimin gaibi mutlaki daga kowa in ba Allah ba amma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yastabi bi rusulihi man yasha ba binda Allah zai tsinkayar da ku na gaibi sai dai Allah yana zaben waɗanda ya so cikin manzanninsa yayi musu wahayi ya sanar da su abinda ba su sani a da ba ya gaya musu shi su ko su gaya muku amma mutum ya zama yana da tarayya da Allah cikin ilimin gaibi wannan ba za ta yiwu ba saboda haka wanda yake zuwa ma gurinsa ya gaskata shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi ya kafircewa abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ga shi mai da'awar idan wannan mai zuwan ne wato kwastoman sani Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hukuncin a kansa to ina ga shi wato ubangayya din wanda shi ne zai buga kasar ya faɗa shi yasa tana daga cikin ukuba daga cikin ukuba ma da shari'a ta ajiye ga mutumin ma da zai je ko da bai yarda ba ya irin zuwa din nan ya ce bala ya je masa tambayoyi don dai kada a buɗe ƙofar ma wata rana mutum ya je wannan boka ko ɗan duba ya halaka shi aka ce mutum ya tattaki ya je ya yi masa tambaya ko ba za a karɓo sallarsa ta kwana arba'in ba ce hadisi ya tabbata cikin sayo muslim da sallallahu alaihi ke cewa man ata arrafan fasalahu lam tuqbal lahu lam tuqbal lahu salatu wanda duk ya zo gurin dan duba yi masa tambaya to ba za a karbi sallarsa ta kwana arba'in ba malamai suka ce bambanci da wancan na farko shi wancan na farko annabi ya ce fasad da kaho ya yadda ya gaskata abin da ya gaya masa to wannan shi aka ce da kafara ya uzira ala muhammad shi kuma wannan na biyu fasa alahu amma ba a ce fasad da kaho ba ya yi tambayar amma ba a ce ya gaskata ba to amma me ya kai shi in har aka bari ana zuwa wannan ya je wannan ya je to wanda ma baya gaskatawar wata rana sai a ruɗe shi a ribaci kwakwalwarsa ya gaskata to sai aka ce to amma shari'a ta ce to a datse ma kofar ma da za ta kai ga mutum fadawa cikin halaka din kan ma ya je ballantana har ya yi tambaya wanda kuma zai iya kai shi zuwa ga gaskatawar shi yasa sai aka sanya ukuwa mai tsanani shine ga mutumin da duk ya je ko da tsegumi ya kai shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba za a karbi sallarsa ta kwana 40 ba to wani wanda ya je ya tambaya ina ga shi wanda aikin sa kenan shi kuma wace sallah kake tun za a karba ta shi wanda shine mai yin abin kuma shi yake halakar da mutane sauraka mutumin da za a karbi sallar wanda ya je gurin sa ta kwana arba'in shi ina batun sallar sa ballanta na kuma har ya zama limami abu shakka wannan in har an san abin da yake yi to bai halatta a sa shi a limanci ba ballanta na kuma a shi sallah a yi ta masa wa'azi ana masa nasiha domin ya tattara waɗannan ayyuka ko wannan aiki da yake yi da wannan sana'a ta shedano ya wa tsare dawo ga tauhidi da kaɗai ta Allah ta'ala cikin sifofinsa na'am sai tambayar Umar Azfar ya ce shi malam ya halatta mutum ya ba da wasicin wanda zai sallace shi idan ya rasu? Eh, ba matsala ba matsala don mutum zai wasiya cewa in na rasuwa ne mun sallah wani babu abin da yake nuna hani akan wannan na'am sai tambayar abdulmumin na nafi utumfati ya ce malam na neman karin bayani akan aya ta 157 cikin suratul baqara wala nabluwannakum bi kun min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali zuwa ƙarshe wani wannan aya ubangiji ta'ala yana cewa wala nabluwannakum bi kun min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wasu samarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi yana faɗa mana cewa rayuwarmu a doron ƙasa rayuwa ce ta jarrabawa to ubangiji ta'ala ya halicci ɗan adam a doron ƙasa don ya jarraba shi in aka ce al-ibtila qawla nabluwannakum Eh, ita jarrabawa takan yiwu a jarraba ka da abin da yake alkhairi ne abin da yake ni'ima ce abin da yake arziki ne jin daɗi ne gare ka a rayuwarka wannan jarraba ce daga Allah hakanan akan jarrabawa mutum da abin da yake sharri ne shi yasa Allah ta'ala yake ta wani bulukun bil sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un muna jarraba ku da alkhairi muna jarraba ku da sharri dan ya zama gwaji ne jarrabawa ce ta cewa ne saboda haka ubangiji ta'ala a nan yana gaya mana zai iya jarraba mu da abin da yake ba shi da daɗi abin da ranmu baya so abin da ba ni'ima ba ce shi ne tsoro da yunwa wadda nablu wanda kuma lalle tabbaci hakika aka ƙarfafa maganar da lamul kasme da nuna taukit wato hakika tabbas sai mun jarrabe ku bi shay'in min al da wani abu na tsoro wato da wani tsoro na dan lokaci wato shay'in min al yana nuna tsoron kadan ne ai bi yasir min al saboda idan rayuwar mutum ta zama dukkan ta tsoro ce dukkan ta yunwa ce to ai wannan halaka zai yi ba zai yiwu rayuwar ta yiwu a ce duk gaba daya yunwa ce duk gaba daya tsoro ne saboda haka abinda za a jarraba mutane da shi na tsoro ko na yunwa zai zama takaitacce ne takaitacce ne a lokacinsa takaitacce ne a yanayinsa bi shay'in min al-khawfi wal jo'i za a tsazabe su da tsoro za a zarrabe su da yunwa wato an fara gabatar da tsoro saboda shi tsoro sama yake da yunwa domin akwai tsoro za a iya samun yunwa ba tsoro amma duk sanda ake cikin firgici da razana to yunwa tana nan tare da wannan shi yasa za ga duk inda ake zaman lafiya to nan ne ake samun yalwa da ainihin wadata ta abinci da wadata ta arziki saɓanin inda ake tashe-tashen hankula ko menene zai dakata saboda haka in komai ya tsaya hada-hadar kasuwanci ta tsaya neman abinci ya tsaya to kuma ana fuskantar yunwa ne ana fuskantar barazanar yunwa sauraka shi tsoro duk inda yake na tare da yunwa amma ba ko da yaushe ne yunwa ta zo take tare da tsoro ba to shi yasa aka fara ambatan tsoro din Allah ta wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i da kuma yunwa wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat da kuma tawaya ta dukiya tawaya ta dukiya dukiyar nan sawa'un kudade ne ko kadara ce ko kayan kasuwanci ne ko kuma dabbobin ni'ima ne wato dabbobi ne na makiyaya duk wannan yana ƙarƙashin dukiya wasu marat yayin itatuwa wato kayan amfanin gona ta hanyar ubangiji ta'ala ya jarrabi al'umma da fari ونقسم من الثمرات da rayuka so ta hanyar ko mace-mace ko annoba ko kuma ta hanyar kashe-kashe duk a rika samun salwantar rayuka duk wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala zai iya jarrabar wato ɗan adam da shi zai iya jarrabar al'umma da shi a wasu lokuta kuma a wasu gurare amma Allah ce wa bashirin sabiri sai ubangiji ta'ala ya faɗi abinda zai sa wannan bala'in ko wannan jarrabar da Allah ta'ala zai yi maka ta zama maka ni'ima wato ka samu ka shiga jarraba amma daga ƙarshe jarrabar ta zama maka alkhairi a wurin Allah shine yayin da kai haƙuri yayin da baka yi raki ba yayin da baka kai ƙarar ubangiji gurin halittarsa ba yayin da baka saki hanyar Allah ba saboda wannan jarrabawar yayin da ka tsaya cikin biyar Allah da cikin mayar da al'amarinka da Allah da haƙuri da juriya da yarda da ƙaddara to a lokacin wannan jarabawa ka cinye ta kuma sannan abinda ya same ka na rashin daɗi na tashin hankali na yunwa na rashin na salwantar rayukan wasu masoya da kake so to wannan sai zama maka alkhairi a gurin ubangiji cewa bashir sabiri allazina idza asabatuhum musiba sai aka faɗi yaya zaka zama mai haƙuri idan abu ya same ka taya yaya zaka zama mai haƙuri ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai abin da ake ce istirja'i kace mu lalle ga Allah muke halittar sani bayan sani mulkin sani kuma lalle zuwa gare shi muke komawa wannan ita ce tarbiyar da Allah ta'ala ya yi ma mumini idan wani musiba ta musiba ta same shi to ya mai da al'amarinsa ga Allah ya yi haƙuri kada ya rika nuna ɓacin ransa a fili kada ya rika nuna tashin hankalinsa a fili wannan ba da daga cikin tarbiyya ta shi ya sa annabi sallallahu alaihi ya ce cewa idan wani mutum a wata musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya ce allahumma اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا خلفه الله خيرا ka bani lada الله كباني wannan أكن da ta same ni. sannan kuma ka bani madadinta mafi alkhairi wato ka canza min abin da na rasa da mafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ce face Allah ta'ala ya canza masa da mafi alkhairi to wannan ita ce tarbiya da Allah ta'ala ya yi wa mumini a duk sanda wata musiba ta same shi shi ya sa, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wato daga murya ana kuka saboda an yi mutum mutuwa wato albuka anniyaha annabi sallallahu alaihi sallama ya hana mutum ya rika keta rigarsa ko ya rika marin kumatinsa ko ya rika ainihin jan gashinsa kamar yadda a jahiliya ake yi annabi sallallahu alaihi sallama ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi takaba wato yayi alhidadi shine takaba ga wani wato wata tayi wa wani takaba sama da kwana uku ba mijinta ba shine aka ce arba'ata ashhurun wa ashara wata hudu da kwana goma saboda ba a san kullum mutum ya ci gaba da jaddada bacin ransa da jaddada alhininsa da jaddada wato tashin hankalinsa ga wata musiba in yi haka to kamar bai yi haƙuri ba kamar bai ɗauka wannan abu ne daga Allah ba bai ɗauka ƙaddara ce ta Ubangiji ba kamar yana ganin cewa wannan abin da yake yi zai dawo masa da abin da ya rasa ce Allah ta'ala ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma waɗanda suke haka waɗannan suke da wato addu'o'i daga ubangijinsu da kuma rahama daga ubangijinsu ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu haka a dunkule ayar tana gaya mana cewa a duniya Allah ta'ala kamar yadda yake jarraba mutum ta hanyar ya bashi abin da yake so ta hanyar ya sashi cikin ni'ima to haka nan zai iya jarraba sa bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfus was-samarat sannan ga abinda mutum zai yi ribaci wannan abin da zai same shi na jarraba shine yi hakuri ya dangana magana ya juriya ya mai da al'amarinsa ga Allah idan kuma ya ƙi yin wannan to abu shakka sai ya zama ya yi asara a duniyar ko ya asara a lahira a nan ya yi asara ta abin da ya rasa ko abin da ya same shi mara kyau sannan kuma a lahira ba zai samu sakamako na waɗanda suka yi haƙuri ba Allah ta'ala ka ba mu haƙuri da juriya amin sai tambayar umar ado inuwa sheshe ya ce malam a yi min bayani a kan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala in kula in kana aba ukun wa abu na ukun zuwa ƙarshen aya to wani aya ce daga cikin ayoyin suratul tauba inda Allah ta'ala yake cewa kula in kana aba ukun wa na ukun wa jikun wa ashiratukun wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun shaunaka kasadaha wa basakiru tarbaunaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama kul kace ka gaya musu ka gaya al'ummarka ka gaya duk wani musulmi in kana aba'ukum idan har iyayenku maza wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ‘yan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha da dukiyar da kuka nema kuka tara wa tijaratun tafshawna kasadaha da kasuwanci wanda kuke tsoron tasgaran wannan kasuwanci kuke tsoron asararsa wa masakinu tarzaunaha da gidajen da kuka yarda da su kuke sha'awarsu su zawar zama a cikin su ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi su suka fi soyuwa a gurin ku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da gogurmaya da jihadi wajen tabbatar da hanyar Allah su to ku yi jiran tsammani ku yi dako ku jira ku ga me zai faru hatta ya ati Allah bi amri har lokacin da Allah zai kawo al'amarinsa a lokacin da mutuwa za ta zo ta dauke ku a lokacin da za ku koma ga Allah wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin kuma Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai wato a dan Allah ta'ala ya jero wasu abubuwa guda bakwai guda takwas waɗanda su ne abin da ɗan adam ya fi so abubuwan da dan adam yake so yake fifita su yake ainihin hankoran ko da yaushe Allah ta'ala ya ce to waɗannan abubuwa guda takwas kada ku kuskura ku yadda ku fifita san su akan san Allah da manzansa ku fifita san su akan gwagwarmayar tabbatar da addinin ku kada ku kuskura ku yi haka idan kuma har kuka yi haka to ku jira ku ga sakamakon abin da zai biyo baya kuma ku sani yin haka fasikanci ne fita ne daga biyar Allah kuma ku sani Allah ta'ala baya taba shiryar da waɗanda suka wato suka zama fasikai wannan aya wato ko ita kadai ce aka samu a cikin alkur'ani wacce take magana akan dan adam ko musulmi ya so Allah da manzansa ko ita ta isa ta nuna mana wajabci da girman san Allah da manzansa yadda ya kamata ya zama a cikin zuciyar dan adam a cikin zuciyar mumini a cikin zuciyar musulmi wato dan adam musulmi ya fifita san Allah da manzansa sama da dukkan wani abin da zai so ko menene zai so shi ya so shi saboda soyayyar Allah saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abin da ya tabbata a cikin hadisin Anas dan malik wanda Buhari da wasu da shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato wanda ya ɗanɗani ɗanɗanan imani wanda har ya zama an ya kuna wa rasuluhu ahabba ilaihi min masu wahuma Allah da manzansa su zama su suka fi soyuwa gare shi sama da komai sannan wa an yi mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan ya mutum ba dan komai yake son shi ba sai dan Allah sannan wa an yakraha an yauda fil kufri da iz anqadhahu Allah kama yakrahu an yauda kama yakrahu an yuqdhafa fil nar mutum yayi kankamin yayi kamar ya koma cikin kafirci bayan Allah ta'ala ya kubutar da shi kamar yanda yake kyamar ko yake kankamin ko yake jin baya san ya ji an jefa cikin wuta saboda haka babu wani wanda zai zama ya samu ɗanɗanan imani har sai ya kasance ya fifita Allah da manzansa ya fifita san Allah da manzansa sama da san kowa sama da san komai sama da yadda yake san dukkan wani abin da yake mahbub ne a wajensa abin so ne a wajensa shine abin da wannan ayat take nunawa cewa duk wani abin da kake so kake tarawa dukiya ce yaya ne mata ne iyaye ne dangi ne ko menene to ya zama na kana san Allah da manzo su sama da waɗannan za ka iya haƙuri ka rasa waɗannan abubuwa inda har a batun san Allah ne da manzonsa wannan shi ne abinda ayar ke karantarwa a dunkule na'am sai tambayar abubakar ma'aji ya ce malam menene hukuncin yin ƙaho a shari'a to ƙaho a shari'a hanya ce ta neman magani wato hanya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam an masa kaho kamar yadda ya zo a cikin hadisai sahihai a cikin bukhari da muslim hadisan abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa kaho yana azumi ko yana da yana sanye da ihrami an masa kaho kuma an masa kaho ya biya wanda ya masa kaho kudin sa saboda da cikin sahihai ne ihtajaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa atal hajjama ajrahu an yi wa annabi sallallahu alaihi kaho kuma ya ba wa wanda ya masa kahon ladansa saboda aka kaho yana daga cikin hanyoyi da annabi sallallahu alaihi ya faɗa na magani wanda ya zo a cikin wani hadisi sahihi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, magunguna suna cikin wato shan zuma ko kuma kaho sannan wa akrahul kayya kuma ba na son a rika lalas wato ko sakiya ta wuta wannan a akhirun dawa ne sai in wato duk an gwada abinda duk za a yi na magani bai ci ba ci nasara ba to sai aka yi gayinsa amma ba wani abu ne da ake so amma kaho wannan ya zo cewa ana ana yin shi kuma yana da amfani wajen samarwa da mutum lafiyar jikinsa kamar yadda malamai suka yi bayani a guraren da suka yi bayani kamar ibn qayyim a cikin littafin sa sadul ma'at ya yi magana akan amfanin da kaho yake da shi na'am sai tambayar ismail hotoro ya ce malam shin a ɓoye ake yin karatun sallar dare ko a bayyane to sallar dare wato sallolin nafila ana yin karatun su ne gwargwadon yadda ake karatun sallolin farilla na wannan lokaci a sallar da ake yin ta sallolin farilla a daddare ana yin karatun su ne a bayyane kamar mazirin isha'i asuba waɗanda duk ana karatuttukansu a bayyane ko ce ana karatun raka'o'i biyu na farko na sallar magariba a bayyane haka na raka'o'i biyu na farko na sallar isha'i a bayyane haka na raka'o'i biyu na sallar asubahi duk ana yin su a bayyane don haka karatun sallar nafilan su wannan lokacin su ma a bayyana su sabanin sallolin rana a zahar da la'asar waɗanda ana yin su ne a ɓoye sauraka na fulfulinsu su ma su sai su zama a ɓoye suke tambayar alaka zaure ya ce malam yaushe kamata a yi al'unutu kafin ko bayan ruku'u kuma ya danganta ana da akwai kunutul witir akwai kuma kunutun nawazi akwai alkunutu da ake yi ta wutiri wato ta sallar wutiri mutumin da ya kiyamu laili da raka'a uku ko a biyar ko tara bakwai ko a tara ko a sha ɗaya ko a sha uku to a raka'a ƙarshe akwai alkunut wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ɗansa da abin jikansa alhassan ibn ali ibn abi talib to wannan ana yin ta ne kafin ruku'u ana yin ta ne kafin ruku'u kunutul wutri kunutul wutri ana yin ta ne qabla ruku'u akwai kuma kunutun nawazil wato wani abu babba na musiba ya auka kasa ko ya auka al'umma ana bukatar masallatai su addu'o'i na Allah ta'ala yayi wannan da sun ita ake kira kunutun nawazil wani abu ne babba musifa ce ta auka wa kasa ko ta auka wa al'umma shugaba ya yi umarni cewa to duk masallatai a salloli biyar duka sallah a zahar la'asar maghrib isha'i asuba a yi alkunut to ita kuma wannan ana yin ta ne ba'adar rukuri bayan an dago daga ruku ana yin ta ne bayan an yi ruku an dago saboda ka ya danganta da wacce alkunut ce idan kunut ce ta wutiri to ana yin ta ne kamlar rukuri idan kuma kunut ce ta nawazil ana yin ta ne ba da ruku sai tambayar da take cewa malam idan zaka ba mutum zakka lalle ne sai ka faɗa masa cewa zakka ce ko kuwa kawai bashi zakai zaka gaya masa zakka ce wanda zaka ba mutum zakka sai ka bashi a matsayin ya san cewa mai ka shi ba ka ɓoye ba kamar wata kyauta ce ko bambanci tsakanin zakka da kyauta kyauta wannan ganin daman ka ne ka bashi amma zakka wannan Allah ne ce ka bashi haƙƙi ne daga Allah eh, a cikin dukiya haƙƙi ne na talaka a cikin dukiya ka yi ka bashi ya ji cewa ai shi yafi karfin ta saboda yanzu shi ba a ciki kana san sa baya da shi rane shi yayi kuɗi sai ka ga su to ai ni ni yanzu ni ma ta wata nan ina neman wazan kaiwa so yana da kyau ka gaya masa to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambobin waya kamar haka wato biyar biyar sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sifili bakwai sifili ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sifili bakwai sifili ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato tofatoyin rahama at yahoo.com don haka a madadin shehu malamin mu a dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano ta kuma bashir idris ungogon da ya sada mu da ku ni shehu bala kabara ke cewa mu haɗa a wani shirin da yardar allah wannan. كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما